kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu shaikh sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau idan zan tuna za mu tashi a kan darasi na darasi na goma sha bakwai a wannan littafi kuma yau muna bakwai ko ga watan rabi'u sani hijira shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in biyar. muna masu roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon yin fassara daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani ‘ya'yanmu da aka sace a federal universities na gusau da kuma na dutsen ma da kuma ko'ina muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ya bayyanar da su a wannan hali da suke ciki muna roƙon Allah ya kare musu mutuncinsu da lafiyarsu da rayuwarsu da addininsu waɗanda Allah ta'ala ya sa ba su shiga wannan jarrabawa ba Allah ya ci gaba da kare su muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara amintar da mu a wannan ƙasa tamu Najeriya ‘yan uwanmu da suke cikin halin jarrabawa a Gaza muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a wurin muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala masu rauni da ake azabtarwa a ko'ina waɗanda ake zalunta su Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ayyan sural al mu'azzabin mazlumin fi kulli makan muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum muna roƙonsa da siffofinsa ba su girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dukkan wanda yake mazlumi ana zalunta sa Allah ya kubutar da shi dukkan wanda yake azzalumi a ko'ina yake a duniya akan masu rauni Allah ya shirye shi idan ba mu shirya ba ne Allah ya mai da fitinarsa da bala'insa ta kare a kansa shi kadai sati biyu da ya wuce ina tuna karatu da muka yi a nan na hisnul muslim akwai wani matashi daga jihar katsina da shi muka yi karatun dr barista shamsu abubakar kwana hudu da suka wuce allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa sati biyu da ya wuce ya yi magana da injiniya ibrahim ya ba shi appointment ya zo ya ganna a gida ranar juma'a bayan mun yi sallah daga wajen karfe biyar har kusan shida ina tare da shi a gida ranar talata da ta wuce ya yi magana da ni a waya cewa ga shi a kusa da kaduna yana fatan zai kwana washe gari dai iso abuja iya dai man damar idan ya shigo laraba insha Allah ta'ala zai zo ya ganni na ce bismillah wanda kake da contact da shi ka ci gaba magana da shi insha Allah za mu gana sakon da na samu ranar laraba daidai lokacin da nake tsammanin zuwansa shine cewa Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa afwan nayi magana da shi litinin ne talata kuma aka ce ya rasu litinin muka yi magana sai aka ce mun ya rasu a bil hakika yana daga cikin mu'amalar da nayi da shi yana daga cikin matasa da al'umma take alfahari da su ya sa wa kansa lakabin fantami jiniyo haihuwarsa august ne 1990 amma a cikin karancin shekaru tun bai kai shekara talatin ba ya yi digiri ɗinsa a lo ya je law school ya kammala ya yi masters ɗinsa a lo ya yi ph ɗinsa a islamic law kuma a haka ya yi aiki da jami'o'i kamar guda biyu ya kammala state university ya koma wata jami'a katsina state governor ya kara appointing ɗinsa a matsayin mai taimaka masa na musamman akan ilimin addini a cikin karancin shekaru shekara 33 duk waɗannan ababe ya yi a cibin hatta masallatan juma'a ko waɗanda allah ya bashi ikon ya assasa su wasu kaman guda biyu na samu labarin a katsina wasu a wasu jihohi daga cikin abubuwan da ya bani sha'awa da wannan matashi na farko shine damuwarsa da damuwar al'umma na biyu kyawawan ɗabi'unsa a kan kyawawan ɗabi'u haddif wala haraj don daga baya ya ta tura voice messages ana bani sanda na koma ina ta playing ɗinsu yana da iya zaben kalmomi na magana da mutane yana da matukar ladabi na uku kuma yana da exposure yana da network mai aminci don cikin voice message ya turo cewa akwai wata seminar da za a yi a makka shi yake coordinating ta daga najeriya yana roƙon alfarman idan zan zama resource person na gabatar da takarda a wurin na ce masa to an sa daɗin sai na sani saboda ina da wasu harkoki gaba gare ne in ba a samu matsalan kwanan wata ko kuma ya zama iya da clashin da wani muhimmi ba insha Allah zan je zaman da muka yi da shi ranar juma'a din da nake magana kamar sati biyu da ya wuce ya zo mun da wasu manyan matsaloli humanitarian challenges da muke fama da su a Najeriya da Afirka to yi juwali na kan jarraba matasa na gane critical thinking ɗinsu Ibrahim na zaune a gefen gefensa shi na zaune a gefe na kan jefa masa matsala da ke bukatan zurfin tunani wallahi na jefa markaban guda hudu ko biyar manyan matsaloli amma dukkaninsu kan buɗe baki ya bani an sa cikin ƙasa da sakan goma sha biyar manya-manyan matsaloli wannan ya tabbatar mun da critical thinking ɗinsa da complex problem solving nasa da kuma thinking outside the box nasa na jarraba shi matuƙa da gaske a wannan zaman da muka yi da shi shine zama na ƙarshe in kana winning haɗin mutum 100% to ni ya yi winning haɗi na over 1000% ne saboda gaskiyar magana matashin da za ka tinkare shi da irin matsar da nake an raba masa ya magance ta na yi ta mamaki mutumin da bai da nutsuwa bai da zurfin tunani bai da kaifin basira ba zai iya yi ba muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya jikansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan falala da yake ba wa matashi da ya rasu akan addini Allah ya bashi ina kwatanta rayuwarsa da rayuwar hadisin da yake cewa wa shabun sha'afi ibadati rabbi hadisi na bukhari hadisi na 660 manzon Allah yake bayani sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu matasa mutane bakwai da Allah yake inuwantar da su ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa da, daga ciki akwai matashin da ya tashi akan hidima wa al'umma da addini da bautan Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa shi a ciki iyalai da ya bari matansa da 'ya'ya muna roƙon Allah ta'ala ya kula masa da su muna roƙon Allah ta'ala ya zama khalifansa a kan iyalansa waɗanda muka yi mu'amala da shi daga ciki akwai malamansa akwai yayunsa akwai aminansa akwai iyayensa akwai makannansa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon tallafawa 'ya'yansa da kowane bangare muke da hali muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi daidai ɗinsa kurakuransa Allah ya yafe masa Ah, ina aiki da damar ina ƙara maimaita ta'aziyya da na ta da harshen turanci wata na a waya da 'yan uwa ɗin ina ƙara maimaitawa da cewa ah, inna lillahi ma akhas wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya yafe masa ɗabi'unsa na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya kai shi aljanna dalilinsu saboda mun sani ai hadisi ya ce aksaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq hadisi ne na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2004 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ke cewa mafi girman <clears throat> abun da ke kai mutane aljanna biyu ne na farko yace taqwallah cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah na biyu ya ce kyawawan ɗabi'u wato good manner muna roƙon Allah ta'ala ya kai shi zuwa ga aljanna ‘yan uwansa da kuma garin da aka haife shi ne malumfashi a jihar katsina muna yin ta'aziyya zuwa ga dukkan iyayensa da malamansa da shugabanninsa Allah ya gafarta musu Allah ya ba ku haƙuri kuma mu ma Allah ya ba mu haƙuri Allah ta'ala ya samu wanye lafiya za mu tashi a babi na nawa ustaz babi na babi na 29 ko shine wani babi addu'a idza taqallaba laylan addu'a da manzon Allah as-sadiqul masduq yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza taqallaba laylan idan yayi juyi a kwanciya da yake yana bacci idan kana kwanci a bacci ko da juyi kai to ana buƙatar kai mai sai ka yi addu'a wanda yake bayyana mana rayuwar musulmi na kwarai dukka bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am bismillah jazakumullah khair لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما azizul gafar. wannan hadisi riwaya ne na ummul na na Aisha radiyallahu anha hadisin ya zo a wurare da dama amma ta hakikin sa yana cikin sahihul jami' na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya kawo shi cewa hadisi ne mai inganci a hadisi na 4693 cikin sahihul jami cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa salam idan yayi juyi a bacci yana cewa la ilaha illallahul wahidul kahar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Alwahid wanda yake shi kadai ne al-qahhar iya ishara zuwa ga Allah cewa bai rinjaye ne akan dukkan halittunsa Allah yana da rinjaye a sammai da kasai a dukkan cikin universe Allah mai rinjaye ne ko ka ce alkahar mai tilastawa ne a yi abin da yake so a yi da ba a son a yi shi a bisa ga ɗabi'ar ɗan adam bai cika sanya rashin lafiya ba na daga cikin hukunci na tilastawan Allah sai sa wataran akwai wataran babu wata ran da lafiya wata ran babu lafiya wata ran ana farin ciki wata ran ana bakin ciki wata ran ana murmushi wata ran an tsume kaga alqahar ne yana kawo halaye waɗanda suke masu daɗi da marasa daɗi don ya jarrabe mu ba don ya mana azaba ba shi ke tabbatar da Allah yana da galaba akan dukkan halittun da yayi a dukkan cikin sammai bakwai da kasai bakwai babu wani abin da ke da galaba ga Allah amma Allah iya da rinjaye akan komai mafhum tayyib Rabbu samawati wal ard mahalicin sammai bakwai da kasai bakwai saboda na ishara zuwa ga ababe uku ne aka ce Allah mahalicci shine ababe uku shine ne khaliq al almudabbir. mudabbir mahalicci mamallaki mai jujjuyawa da mu da iyalanmu da komai a duniya Allah ya halicce mu kuma shi ya mallake mu sannan yana tafiyar da rayuwarmu ne yadda yake so ba wai kullum sai yadda muke so ba wataran yadda ka so sai ya faru wataran ba yadda kake so ba yake faruwa me dalili don al'amuran ka da tsarinka bai yiwa sai ya dace da hukuncin Allah so da haka rabbus samawati wal ard shine mahalicci mamallaki mai jujjuya sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su mafhum tayyib wa ma kuma da duk abin da ke tsakani wanda ni da kai mun shiga cikin tsakani din al mabuwayi ne kuma madaukaki daga kalmar azza ya izzu ne so bi ma'ana Allah shi yana ɗaukaka wani yana kuma ƙaskantar da wani bi ma'ana mai man yasha shi al'aziz daga buwaya ne buwayarsa takan sa ya ɗaukaka wani ya kaskantar da wani al-ghaffar al-ghaffar daga kalman ghafara ne ala wadani fa'ala ghaffarun ya zama ala wadani fa'alun a wurin malaman sarraf dukkan kalma da ta ginu akan fa'al ya zama siga ce ta mubalaga wato Allah mai tsananin gafara ne duk girman zunubai in aka yi tuba zuwa gare shi yana iya gafarta wa mutum girman gafararsa ya sa a wani lokaci ma yana mana bonus ba kama yi addu'a ba dalilin ayyukanka na ƙware sai a yafe maka waɗanda ka kuskure sannan na daga cikin nuna Allah ta'ala mai karɓar tuba ne da gafara to the extent that a wasu lokuta aikin ma da ka riga ka yi na ƙware sai kankara kurakuran ka a karkaroki Allah ya yafe maka da ya kira manyan zunubai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل أملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا in ka je ƙarshen suratul furqan daga aya ta 68 da tara da 2 3 ka duba yadda Allah ya bayyana yana iya canja munana ma ya mai da su kyawawa don haka shi al-ghaffar mai yawan gafara ne na biyu fiyayyen halitta yakan yi wannan addu'a ne fa ba a lokacin kwanciya ko tashi ba a'a a dare idan yayi juyi saboda lafiyayyen mutum baya iya kwanciya a bangare daya in dai ba wai gajiya ta yi tsanani ba kuma har sai ya farka a bangaren yi juwali kakan dan bude ido a dare sai ka ɗan juya ka dan gyara kwanciya ko ka dan gyara wani makwancinka ko ka dan koma tsakiyan gado ko ka koma gefen gado. to su bayin Allah na kware a kowane hali suke suna ambaton Allah a kowane hali suke suna ambaton Allah subhanahu wata'ala wa zai iya bani misali fa Qur'ani Mm? inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar wannan zai zama suratu ali imran ko aya ta 190 191 so da haka kaga muhallin shahid alladina yadhkuruna allaha kiyaman a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala bihim da a sansanin su bai ce wa ala jambi ba sai ce wa ala bihim. kage na ɗaukan ihtimalin a kowane hali suka yi juyi suna bacci suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul gafar. ai addu'a ce mai dadi so sai mu kiyaye ta duk time da aka yi juyi a yi ta kuma ina roƙon mu dage a baccin yau da zamu yi na gaba in Allah ya kai kwanan mu mu juya kuma mu karanta ta insha Allah Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am badi na 30 du'aul faza'i fi an-nawm wa man buliya bil wahsha du'aul faza' addu'a ta firgita fi an-nawm ga wanda yake bacci sai ya firgita ka san ana irin wannan wani lokaci ya zama alhulmu ne mummunan mafarki kai kai kadai sai kai mafarkin wai ga ka a jeji zakuna sun sa ka a gaba kana ta gudu suna binka kuma karfinka ya kare kana farka sai ka firgita in ka juya sai ganka raki sai ka ce alhamdulillah ashe babu zakin kai da kanka sai ka rika godiya ga Allah kana murna da babu abun tsoro mafhum tayyib wani mafarkin kuma in kai shi ma mai daɗi da in ka farka sai ka ce da ma da ya faru kana zo na zagin farkin ga kanar a gindin ka'aba kana ta addu'a kana rabbana atina fi Hassana, hasana wa fil akhirati hasana in ka farka sai ka ga an dauke wuta kana cikin duhu a ɗaki kuma ana zabi kai kaɗai sai ka yi tsaki kuma da safe sai ka ga kana kunyan ka fada ma Eh? <laughs> sai ka rika jin kunya to wannan babi na magana akan addu'a da ake idan ka farka a bacci ka firgita kuma wa man buliya bil wahasha da wanda aka jarabe shi da al wahasha al wahasha shine fasara biyu malamai suka yi manya ko a ce al khawf ko al ham al khawf shine kaman a dare ka ji tsoro duk lokacin da ka farka a dare ka tsorata ko ka ji wani abun ba da tsoro a makwabta ko wani abu yayi tsara ko ka farka a dare sai wata damuwa ta dame ka ta lullube ka in ma damuwar duniya ko lahira ko kuncin rayuwa ko kuma rashin lafiyanka ko wani naka ko iyaye ko iyalai wani abu da ya dame ka to ana so ka karanta wannan addu'a in ka karanta ta in Allah ta'ala ya ga dama kuma muna kyautata zato ga Allah insha Allah in tsoro ne zai tafiyar maka da shi idan firgita ne za ka ga ka samu saukin wannan firgita din sannan in damuwa ce Allah ta'ala zai kawo maka ɗauki duk wanda ku Allah ya kawo masa ɗauki to bil haƙiƙa ɗauki ya ɗauku to muna roƙon Allah ta'ala ga duk abin da ya dame mu Allah ya kawo mana ɗauki abin da za mu iya kuma Allah ya sauwaƙe mana to ana so mu karanta wannan addu'a bismillah ustaz من وشر عليه ومن هذا الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه من غضبه وعقابي وشر عبادي وشر عبادي ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ منا لمن طريش وانا حديث رواية لنا وانا صحابي عبد الله بن أمر بن الأسكو na ga shi ya ruwaito hadisi da ina wanda suke da shi ne na gane ku kai na san kana da shi a littafinka riwayar sa ne na abdullahi ibn amr ibn al-as hadisin ya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 3893 manzon Allah sallallahu alaihi karanta wannan addu'a da cewa a'udhu bi kalimatin lahil tamma ina neman tsarin Allah bi kalimatin da kalmomin Allah in an ce kalmomin Allah ya ɗauki manya-manyan ababe kamar guda biyu na farko shine dukkan littattafan da Allah ya saukar ya shiga cikin kalbominsa ƙor'ani attaura linjila zabura sofi ibrahim sofi musa da takaddun da Allah ya saukar amma bai ba mu labarinsu ba na biyu ya kunshi dukkan sunayen Allah da siffofinsa dukkan asma'ullah shiga cikin bi kalimatillah kuma an kira ta ma a babin tauhidi ne don maganganun Allah cikakku ne sannan sunayen Allah cikakku ne sunaye ne na kamala kamalar da babu na ƙasa cikinta ko kaɗa kuma suke bayyana mu'ujiza na Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib min bihi daga fushin Allah da muna neman tsarin Allah daga fushinsa wa iqabihi kuma muna neman tsarinsa daga uqubarsa wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa saboda su ma bayi akwai sharrinsu to shi ne mun nemi fushin Allah da fushinsa da uƙubarsa da kuma sharrin halittunsa da ya halitta musamman bayinsa Allah ka kare mu daga sharrin bayinka wa min hamazati shayatin daga kuma fisga da shedan ke kawo mutane jam'i ne na fisga saboda duk inda za ka yi aikin alheri shedan na ƙoƙarin ya rika kawo maka cafka yana fisganka dan ya hana ka aikata aikin alheri da. mafhum wa ayi yahdurun kuma muna neman tsarin Allah da ya sa kada shaytan ya ziyarce mu in kwatsautsai ya kawo shi Allah ya sa ya tafi zero kar ya ci ribar komai a cikin fisga da ya kawo wannan na akwai addu'a mai kama da wannan a Qur'ani wa zai iya ga mun ita rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم كالهون تلفه وجوههم النار وهم فيها kalihun alam takun ayati tutula alaikum wa kuntum biha alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum <laughs> wa zai yi kata da ita ba haka ba ne alam takun ayati tutula alaikum a'a ba fatanki sun ba ne alamta kun ayati tutula alaikum <laughs> idan aramomin suke ga guda uku a jere wa zai iya karasa gaba fakuntun biha tukazibun sai kuma mai gaba na قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن أذنا فإنا ظالم قال اخفأوا فيها ولا تكلم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سيتمي فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عددا قالوا لبثنا يوما أو بعض فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما سيتمي وقل ربهم وأنت خير الراهبين <laughs> to mu dauki aya biyu na farko din rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi hazrun ta akwai wa qur rabbi a'udhu bika ya zama aya ta nawa al-mu'minun 99 ko 100 ko alama okay zaka dan dawo baya kada ba da shida bane zai zama 96 97 da 98 zai zama 97 da 98 kenan ko na'am wannan addu'a an farka a bacci aka firgita ko aka ga abun tsoro ko wani abu sai a karanta ta in aka yi wannan Allah ta'ala zai bada mafita babi na 31 ikra ustaz ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulm abinda mutum zai aikata idan yayi mummunan mafarki man ra'a ru'ya wanda ya mafarki aw hulm asalin ar-ru'ya da al al-hulm abu ɗaya ne amma hadisi yana bambance su sai fasara ar-ru'ya da mafarki lafiyayye alhulmu kuma soki burutsu ko mummunan mafarki mafhum tayyib so amma anan babi malam ya kaso guda biyu yace al ru'ya al hulm musamman idan mutum ya ga abin da bai da dadi a mafarkinsa to akwai wasu ladubba da malam ya kawo mana wanda dukka sun tabbata a hadisai kaman guda biyar a wannan babi ladabin wanda ya mummunan mafarki yayin zai yi idan ya farka shi yasa addini da dadi yake in ba addini ba hatta mafarki ana karantar da kai yayin zaka mu'amalance shi to Allah ya sa mu wanye lafiya insha Allah akwai ladubba kaman guda biyar na farko shine na 114 a babin a ƙarƙashinsu akwai ladubba guda hudu sai ɗari da sai ka karanta mana ba sai sun maimaita ba ko ya ce yamfusu an ya sarihi salasan idan ka farka za ka yi tofi a ɓangarenka na ina na hagu sau uku ɓangarenka na hagu wannan hadisin na abokata da bunu rabi'i ne hadisin iya cikin saihu muslim hadisi na 2261 za ka yi tofi da neman tsarin Allah daga abin da ka gani sau uku a cikin wannan sa'idu billahi mina shaitan sai ka nemi tsarin Allah daga shaidan ya halatta ka ce a uzu billahi mina shaitanin rajim ya halatta ka ce rabbi a uzu bika min hamazati shayatsin. wa uzu bika rabbi yi haduron. kowanne kai a anan yayi wa min sharri ma ra'a sai kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka ganin ka fara da neman tsarin Allah daga shaidan na biyu kuma sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani wannan sai ka yi sau uku mafu tayyib sai gaba na gaba saboda manzo Allah ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash shi lafiyayyen mafarki na alheri daga Allah ne soki burutsu da hayaniya a mafarki da ganin sharri daga shaidan ne sai annabi ke cewa idara ahadukum shay'an yakrahuhu idan ɗayan ku yaga abin da yake ki a mafarje sai yace yayi tofi sau uku a bangaren sa na hagu a wannan bangaren sai ya nemi tsarin Allah daga shaydan sau uku ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani a mafarkin sau uku hadisin iya sahihu muslim hadisi na 2261 sai ladabi na gaba yace wala yuhaddithu biha ahad ai wala yuhaddathu biha ahadun ahadan kar ya ba wani mutum labarin mafarkin shi mafarkin alheri kana gaya wa kaunar kaunarka don Allah amma mafarkin sharri in ka tashi bakinka alaikum ka gani ko haka ko iyalan garin ya yayi mai gidan ka tashi a rikici haka ne sai a ba komai saboda wasirru fi ma yusarru fi kamar yadda malam mai kawaidi ya fada ba a fara ko iyalanka sai ka ce ba damuwa ba komai sai ka dan dai cije din sai ka dan mata murmushi hankalin ta ya kwanta in kuma kai gauro ne to shikenan damun ma ba ma mai tambayan ka shi kenan lokacin fita daki bai ba sai ka tashi da kulla kofar in kuma lokacin fita yi sai ka fita karka manta ki dinka kuma karka manta ka bar ɗakin a buɗe gwagware ne muke da su a nan a tona asirinsu ko kuma wa sirrufi ma yi sarrufi su ma wa sirrufi ma yi sarrufi ne go yawa na go ne mai bikin tabarau sai haka yake wai a sirranta ko dai yana cikinsu ko kuma ya musu kara sosai ina ga sai su ba shi lauyansu mm, amma dai alhamdulillah ustaz na hannun namu ba gwauro ba ne <laughs> ustaz mai baburka kai fa so ba a bada labari shi ne muhimmin sako ya ta an jambihi allazi kada alai wancan duka hadisi ɗaya ne a cikin sahihu muslim wancan hadisin abokata da bin rubi'i shi ne 2,261 to wannan iya kasansa 2,262 shi kuma riwayar jabir bin abdullah ne shine sai yace ya tahawwal an bihi sai juya bangaren da ya tashi yana baccin a sunna kana kwanciya a dama mai yiwa da ka farka sai ganka a hagu to a ka'ida sai ka koma dama in kuma jarraba aka samu a daman ka yau farki to zaka koma kwanciya kar ka kwanta a daman sai ka kwanta ko a gadon bayan ka kana kallon sama sai ka yi bacci sannan kuma ya wa yusalli in arada shi ma nan hadisin yana kasa wancan ya sai muslim shi kuma na 2263 haka suke jere 2261 da 62 da 63 na farko riwayan Abu da bin Rabi'i na biyu riwayar Jabir bin Abdullah wannan kuma riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu anhu haka Imam Muslim ya jeranta su kuma haka malam din ya dauko su ya saka su a wannan ladubba da so ladubba idan aka yi mummunan farki na farko bari mu yi su in details Shi ne ka yi tofi a ɓangarenka na hagu na biyu ka nemi tsarin Allah daga shaidan sau uku na uku ka nemi tsarin Allah daga shi abin da ka gani a mafarkin kada Allah ya sa ya faru shi ma sau uku na hudu karka ba wa kowa labari na biyar ka juya ɓangaren jikinka inda ka tashi kana ɓangaren dama ne ka koma gadon bayan kana gadon baya ka koma ɓangaren damanka na shida in kana da dama tashi kai sallar nafila dalili hadisai uku riwayan farko a muslim hadisin abu kata da bin rubi'i na 2261 dalili na biyu hadisin jabir bin abdullah a muslim hadisin 2262 dalili na uku hadisin abu huraira a wurin imam muslim hadisin 2263 waɗannan su ne ladubba ɗin insha Allah Allah ya kare mu daga mummunan mafarki Allah ya kare mu daga mummunan mafarki Allah ya kare mu daga mummunan mafarki mafarkin da bai da ma'ana shi ma ba mafarki ne wani lokaci mai daɗi ba yanzu kama a ce yi mafarki ka zama tsuntsu kana tashi ko kai mafarki ka zama masallaci kai kanka masallaci ka zama <laughs> sai mu bude kanmu ita sallah nan go <laughs> Allah ya samu wanye lafiya na'am du'a'u qunutil witr addu'a da ake a ƙunutun witir ko kuma ƙunuti da ake inda nawazil annazila awin nawazil ababe da suke faruwa marasa daɗi a duniya to annabi yakan yi ƙunuti iza da ali ƙaumin au ala ƙaumin idan zai wasu addu'a ta alkhairi yana kunuti idan zai wasu addu'a mara daɗi yakan yi kunuti mafhum tayyib na'am don haka za mu karanta doye da ake a ƙunuti ko kuma inda nawazil inda nawazil akan yi hatta a kamsu salawat bayan ruku'i na ƙarshe a magana mafi inganci shine wurin da ya dace a yi a witiri ana kunuti shi ma mafu tsayi na'am اللهم اهدني فيمن هديت الله قضيت فإنك تقضي إنه لا يذل من wannan addu'a ce da ake ta kunotul witir kamar da muka fada a baya wani sahabiyar wato hadisi don riwaya ne na alhassan bunu ali radiyallahu an iya wurin imam a tirmizi rahmatullahi alai hadisi a sunan na tirmizi na 477 sannan kuma Sheikh muhammad nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadisi din allahumma hdini fi man hadait ya allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man afait kamun afuwa da yafiya ka kuma amintar da ni cikin waɗanda ka musu afuwa da yafiya wata wallani ka jibince ni fi man tawallai cikin wanda ka jibince su Allah bi ma'ana ya kula da kai cikin waɗanda yake kulawa da su in an ce na waliyin Allah ne ana nufin cewa wanda Allah ya jibinci al'amuransa wa barik li Allah ka zuba mini albarka fi ma a abai cikin dukkan abin da ka bani Allah ka zuba mini albarka dukkan abin da ka bani Allah ka zuba min albarka ni ka kare ni sharrama ma gabai dukkan sharin da ka hukunta Allah ka sa ka dai faru gare ni kowane irin sharri fa innaka taqdi don Allah kai ne mai hukunci wala yuqda alayka kuma kai ba a maka hukunci Allah ta'ala ba a masa hukunci shi yake hukunci a nan duniya ko alƙalata kai wa kes ya yi hukunci bai ba ana a filin in ya tafi supreme court sai a ce to an je kotun me Allah ya isa kaga in kace Allah ya isa nan ma appeal kai yanzu tun da an je supreme court yanzu ya wuce dan adam to bari kai appealin ga Allah to Allah ya isa ai kai appeal ne to shi kuma babu inda Allah zai hukunci ga ce wane ya isa amma shi kuma in aka maka beyi baka tashi tun daga kotu kaza zuwa appeal court zuwa supreme court daga an gama sai a ce to ya je kotun Allah ya isa ashe kenan gaba da ita kotun akwai Allah ya isa shine hatsarin fa ko zalunci aka yi a can to aka ce Allah ya isa to Allah kuma zai bi kadin wanda aka zalunci shi sa mazala ke cewa ittaqi watal mazlum wallahi idan zaka ji tsoro ka ji tsoro addu'ar wanda aka zalunce shi yace wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi koda mutumin banza ne irin wanda ba hauke ci a cewa na dan iska ne to ko haka yake fajircinsa a kansa an zalunce shi Allah zai amsa masa to shi Allah ta'ala shi yake hukunci amma ba a hukunci a kansa ba inda za a je duk duniya inda aka yi hukunci in bai maka ba kuma ya zama babu appeal sai ka ce Allah ya isa to shi ne ka yi spiritual appeal zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba ka yafe ba ka bari ga Allah ya bi kadonka to amma fa in Allah ne ya hukuncin babu inda zaka ce kuma wane ya isa saboda wajen Allah shine kankat babu inda za ka kara matsawa shine dole gyada ta yi mai in ta ki ta sha matsa babu inda zaka wuce daga wurin Allah la manja wa la malja minka illa ilaik daga an je hukuncin Allah shikenan kankar magana ta kare imani ne kuma dole duk abinda Allah ya hukunci shikenan ka yadda hankalinka ya kwanta Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci innahu la yadhillu man walait dukkan wani wanda ka kaskantar da shi innahu la yadhillu man walait na'am dukkan wanda walaita kajibince shi la yadhillu ba zai kaskanta ba ba zai taba kaskanta ba duk wanda Allah ya jibince shi ita ɗaukaka ta Allah a cikin imani da binsa ake samu kuɗi ba shi yake ba da ɗaukaka ba tarin satifiket ba shi yake ba da ɗaukaka ba sarauta ko mulki ba su suke ba ba mene ke ba da ɗaukaka shi ne Allah ya soka in har ya zama kai Allah yana son ka to duk duniya babu ɗaukan da ta kai wannan shi sa na Umar ke cewa kunna azalla qaumin fa azzana bil Islam wa mahma talabna izza bi ghairi Islam azallana Ya ce da mu ne makaskantar mutane a duniya da muka rike Allah sai Allah ya ɗaukaka mu yace inda mun bar Allah da Allah ya kaskantar da mu ita haƙiƙanin ɗaukaka babu ɗaukaka da ta kai ta imani mafhum tayyib babu ɗaukaka da ta kai ta imani yanzu taruwa da muka yana muna karatu abu ɗaya hada mu shine Allah babu inda zaka tara jama'a kamar wannan adadin da wanda suke haraba kafin na fara ustaz sai same ni yake ce mun maybe kun ga nan magana cewa wanda suke haraba suna yawa ba sa ma jin abin da ake faɗa wani lokaci a ɗaukaka murya ko a zo kusa da microphone in ba taron Allah ba wane taro za ka tara jama'a kamar wannan kuma ba a biya kuɗi ba kowa ya zo ya zauna yanzu duk wadan taron ba inda aka yi budget din naira dubu goma don a yi mai don a yi taron ta'alim kowa shi ya kawo kansa to wannan shine taron Allah babu wani abin da kake bukata ka ba wani mai kake kowa ya zo ne dan Allah to shi sa duk lokacin da Allah ya jibince ka ya ce kai nasa ne to duk duniya ba daukakan da ya kai wannan sannan babu abin da zai faru gare ka a duniya ka kaskanta ba zai taɓa yiwa ba don hula la zillu man walait duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa baya kaskanta shi ba zai taɓa zama kaskanci ba sannan wala ya izuman man adait dukkan wanda ku Allah kake adawa da shi wallahi ba zai ɗaukaka ba ko da ku Allah ya ba shi dama ta daraja a duniya ko satifiket na ilimi ko sarauta ko kujerar mulki in dai Allah bai san sa to bai ɗaukaka kasan kujera daban ɗaukaka daban wani yana da kujera ta mulki amma bai ɗaukaka ba amma wani bai da kujerar amma Allah ya ɗaukaka shi so akwai bambanci tsakanin ɗaukaka da mulki ko sarauta ababe ne daban-daban shi yasa yace innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai annabi ya koya al-hasan bin ali wannan addu'a da tabarakta rabbana alkhairanka sun yi yawa ya mahalicin mu wata alai da kuma kai maɗaukaki ne mafu tayyib muna roƙon Allah ya dauka mu da imani Allah ya dauka mu da addinin sa Allah ya dauka mu da shari'a na'am

أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsik ba mu karanta wannan addu'a baya ba ba mu yi ta ba kuna da tabbaci rama ba mu yi ta ba ko rama ya ce haka ne mun karanta addu'a ta 47 gashi na bude ta shine ai duba ta 47 a littafin kuna da mantuwa ni dai na san mun karanta duba 47 <laughs> eh <laughs> kuna da ni dai na san na karanta wannan a littafin dan kuma na karanta addu'a addu'a ta 47 na san nayi <laughs> eh to aka ni zan tuna ku ba za ku tuna ba ku da ce ku je kuna maimaita kuna haddacewa ni na san ta 47 mun ina da tabbacin haka to ga tunan Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bi ridaka min sakhatik ina neman tsarinka da yaddarka daga fushinka ina aiki da yaddarka ina neman tsarinka daga fushinka hadisin Ali ibn Abi Talib ne radiyallahu an wa bi mu'afatika ina aiki da afuwarka ina neman tsare min uqubatika daga uqubarka wa a'uzu bika minka ina ai ina neman tsarinka daga gare ka wato daga fushin Allah din la uhsi sana'an alaik bazan iya kirge yabo gare ka ba sai dai ne abin da zan yi amma bazan iya gama yabon ka ba anta kai kama asnaita kama yadda kai yabo ala nafsika akan kanka ni bazan iya yi ba ita ba wannan ana iya karanta ta a cikin kunuti insha Allah ta'ala sai addu'a ta 118 insha Allah ta'ala Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha 'adabak إن عذابك للكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نذكرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخضع من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعتد وإليك نسعى ونعتد نرجو رحمته ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك للكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني على wannan hadisi riwaya ne na Umar bin Al-Khattab radiyallahu an a magana mafi inganci kuma shi wannan din mawquf ne mawquf yana zama shine magana kamar ta sahabi radiyallahu an ba hadisi ne asalin sa marfu ba isnadin da ya inganta irwaul ghalil ya zo a matsayin mawquf ne a littafi na biyu namba 170 isnadin mawqufi shi ya da cewa sayyidina umar radiyallahu an shi yayi wannan addu'a din a wutri allahumma ya allah iyyaka na abudu kai kadai muke bautawa ai na abudu iyyaka ne anan an yi taqdimin maf'ul ne alal fi'il. maimakon allahumma na abudu iyyaka sai aka ce iyyaka na abudu ya allah na abudu muna bautawa iyyaka kai kadai walaka zuwa gare ka salli muke sallah wa nasjudu muke sujada kaga sallah ai sujada a cikin sallah take amma me yasa aka ware ta saboda an yi itinabi ne itinabi shine zikrul khas ba'd al'am kame da malaman balaga ke yi shine iya nuna abinda kai itinabi muhimmancin su akan sauran wato anan an fabbala sujada akan sauran gabbai na sallah saboda shine aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih mafhum tayyib wa ilayka zuwa gare ka nas'a zuwa gare ka Allah muke tafiya wa nahfidu kuma muke gaggawa muke tafiya kuma muke gaggawa na musa gare ka narju rahmatak ya Allah muna roƙon rahamarka wa nakhsha azabak muna kuma tsoron azabarka inna azabaka bil kafirin mulhaq lalle azabarka ga kafirai mai saduwa ne abun sadarwa ne Allahumma ya Allah inna lalle mu nasta'inuka muna neman taimakonka wa nastaghfiruk muna neman gafararka wa nusni alayka alkhaira muna yabo a gare ka na alheri wala nakfuruk ba ma kafirce maka ya Allah wa nu'minu bik muna imani da kai wa nakhda'u laka muna kaskantar da kanmu gare ka wa nakhla man yakfuruk wa nakhla ay wa natruku man yakfuruk muna barin duk wanda ya juya maka baya ya zama kididi mafhum tayyib na'am azzikr akiba salam min alwitr addu'a da ake gabanin a fita a cikin sallan witiri gabanin ayi sallama to ana yin addu'a kamar yadda fiye halitta sallallahu alaihi wasallam yake na'am سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة subhanal malikil quddus mun karanta zikiri mai kama da wannan amma ba irinsa directly ba sai dai mai kama da shi subuhun kudusun rabbul mala'ikati war ruh addu'a na nawa ne zikiri na nawa littafin nan kar kowa ya bude na 35 Allah ya maka albarka zai zama 35 to yanzu nake ku ban nan ban ko ne ba za ku iya ba na talatin da biyar ne shi ne subuhun kudusun rabbul mala'ikati warro ruh to gabanin a fita a sallan wutiri ana so ka karanta wannan subhanal malik tsarki ya tabbata ga mamallaki mai mulki shi ne Allah al-quddus menene ma'anan al kudus da muka fasara a baya me muka fasara al-quddus as subuhul quddus rabbul mala'ikati war ruh hmm? wanda ake wanda ake yawan tsarkake shi ko kuma wanda ya cancanci a tsarkake shi ai iya daga cikin sunayen Allah huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul as salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul sura kenan hashir aya ta nawa 23 da 24 Allah ya maka albarka haka ne karshen suran ma kenan ai na'am so haka yana maimaita sau uku gabanin ya fita a sallah sai ce subhanal malikil a na ukun ya ji haru biha wa ya muddu biha sauta huwa ya ƙulu na farko sai ce subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus rabbul mala'ikati wa ruh sai ya yi haka na farko da na biyu sai tsaya a na uku sai ya ƙara da wannan kuma ya ɗaukaka sautinsa wannan fashi ne gabannin ma son samu a fita a sallah even though imamun nawawi rahimahullah yana ga ana fita a sallah ba a karanta na'am babi na 34 du'aul hammi wal hazan addu'a da ake yi lokacin damuwa wal hazan da ko hali na kunci ko bakin ciki ana so mu karanta wannan addu'a yayi muke da lokaci saura minti daya ta yi ba zai ba kenan mu ci gaba insha Allah sai mu tsaya a nan. za mu tashi a darasi na goma sha takwas a dua hammi walhazan inshaAllahu Allah ta'ala ah, muna roƙon Allah abinda mawa karanta ya sa ya zama hujja gare ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu eh, ban cika yanke karatu ba amma dai akwai ɗaya daga cikin tsofin ɗalibai na a Gombe ya zo barin ba shi dama ya zo ya sallama ku gan ko. Eh, insha Allah ta'ala malam Dawud zo kai sallama gare su ko insha Allah zaka kujera kenan zaka kujera zaka zauna zaka zauna zaka na yana cikin dalibai na da da nake gombe mafi kusanci eh mahaddacin qur'ani ne yayi karatu shekara nawa kai a majalisi ya shekara biyar a majalisi yana karatu kuma yana cin ɗaliban da nake yaba ladabinsu da sanin ya kamata su insha Allah ta'ala yana aiki yanzu da kashar ne go federal university da ke kashar yana karantarwa a wurin so na ce bari in ba shi dama ya zauna ya gaisa da bugo kun ganshi ya hau kujera gefe na ya zauna ba <laughs> eh kuma limamin juma'a ne insha Allah ta'ala kuma mahaddacin qur'ani ne insha Allah ka gaisa da su ni barin danyi nafila kana da minti biyu ga sa bismillah mana tsoro na kake ji Bisa haran ma guda ta sai ka yi bayani <laughs> bismillah ma'an dawud akwai dai nauyi sosai babba kamar yadda muke gani malam malami ne kuma bento na ne kuma babu abinda bai yi mini ba wanda ya kamata na zaka yi wa takaicin takaitawa yi na da cikin ɗalibansa kuma waɗanda suka yi karatu a wurin shi was 2008 2010 a 1998 to 2010 lallai rubutu kenan insha Allah da kuri ɗalibai da mutum baya baya amma ne illahi da ala mun samu abubuwan da samu duk gida wasu suna iya yin kamar

me kai me kai a combination a rayuwa malam ne bayan na gama masters dina ya ce san ka yadda ka je makaranta ka ba ka je makaranta ka ba ya tura ni da kyau da yau da ke je yi biyu su na haka kuma ta ce da zama na aka ga aka yau